نبينا أمته ورسولنا دعوته ورسالته وصل اللهم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين ثم أما بعد كاجة أوتر وشتفرتم حديث hadisu koje je vezano za poglavlje namaza u džematu an Abdullah ibn Omar radijallahu النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ La تمنعوا ima Allahi مساجد Allah. od Abdullah ibn Umar, od Abdullah ibn Umar radijallahu anhu se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada žena nekog od vas zatraži dozvolu za izlazak u džamiju neka joj ne brani pa je Bilal ibn Abdullah sin Abdullah ibn Umar ibn Khattaba radijallahu anhum rekao Wallahi la nemna'hun. Tako mi Allaha zabranićemo im izlazak u džamiju. Tako mi Allaha zabranićemo im izlazak u džamiju. Kaže, pa je prišao Abdullah, pa je izgrdio svoga sina. Nisam nikada čuo da je nekoga prije toga izgrdio na sličan način. I rekao, ja ti prenosim od poslanika sallallahu alaihi wasallam šta je rekao, a ti mi kažeš, tako mi Allaha, zabranit ćemo im izlazak. U drugoj verziji koju bližima Muslim i Buharija se kaže, nemojte spriječavati Allahove ropkinje da izlaze u džamije. Autor je spomenuo ovaj hadis u poglavlju namaza u džematu iz razloga što se ovaj hadis dotiče teme izlaska žena u džamiju. Pa je to znači veza, jer mi znamo da je autor pokupio hadise koji su iz Buharije i muslima ili jednoga od njih dvojice, pa i stavio u knjigu koju je nazvao Umdetul Ahkam, pa svaki hadis koga je stavio određeno poglavlje mora biti vezan za to poglavlje, u protivnom ne bi znači poredak bio šta? Ispravan, odnosno bila bi krnjavost u tome, u tome poredku. Pa je znači ovo razlog ili sebe zbog koga je autor stavio hadis Abdullaha ibn Omara u ovo poglavlje. O Abdullaha ibn Omaru smo govorili, častom ashabu poslanika sallallahu alaihi wasallame, alim od uleme koji prenosi puno hadisa od poslanika sallallahu alaihi wasallam i bio je poznati fekih koji se najžešće držao sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako spominju brojni učenjaci. To spominje ali li samim u svojim fetvama i to spominje ibn Hajar al-Askalani u svome dijelu, takribu Tehzib i drugi da ibn Ibnu Omar a, bio jako brižan kada je u pitanju sunnet poslanika sallallahu alejhi ve selleme i to se isto tako zaključiva iz ovoga, iz ovoga hadisa. Kaže Nafija da ste vidjeli da ste ga vidjeli kako prati stope kuda je hodao poslanik sa osram kazali biste da je lud čak bi silazio i obavljao malu fiziološku potrebu tamo gdje je poslanik sallallahu alejhi ve činio potrebu i kaže Said ibn Musayyib kaže da ikome posvjedočim od ljudi koji žive na ovoj zemlji da je dženetlija posvjedočio bi Abdullah ibn Omar je li za zašto nema jasan dokaz da je on dženetlija osim opći je li hadisi ili ajeti koji ukazuju o kullen wa'ada Allahu husna i Allah njima svima pripremio dobro, misle se na sahabe. Dobro, je li? Žennet, sigurno. No međutim, nema, znači nije pojmenu spomenut kao što su oni koji su obradovani džennetom, kao što je Abdullah ibn Mas'ud, kao što je Bilal, mimo te desitorice, mimo te desitorice i drugi ashabi. Pa je znači Abdullah ibn Omar bio, bio ovaj uh, jako brižan kada je u pitanju slijedeње suneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme i o njemu smo govorili opširnije u poglavlju istifabeta. Bilal, njegov sin, to on znači Bilal ibn Abdullah ibn Omar ibn al Khattab, on je tabin povjedni sika, kažu neki učenjaci da nema nego samo ovaj hadis i da se nigdje ne spominje u hadisima nego samo na ovom mjestu što bi tada dovelo možda u pitanje da kažemo da je šta povjedljiv. Kako znamo da je povjedljiv ako prenosi samo jedan hadis? I toga ne prenosi on, nego on tu bio spomenut šta u hadis, kako znamo da je povjedljiv? Jer mi znamo ravio da je povjedljiv na osnovu hadisa koje prenosi. Njegove verzije uskladimo ili uporedimo sa verzijama vjerodostojnih prenosilaca i onda znamo znači kakva je njegova deređa i kakav je njegov stepen. A ako prenosi samo jedan hadis, kako ćemo znati? Molim? A mi kažemo, on ne prenosi, nema hadisa. Ne on, nego drugi isti taj hadis prenose. A on je uzrok hadisa. Dobro, dobro. Muhadis dala se da je on seka, u redu, da je on povjerljiv. Muhadis su živjeli nakon njega 200 godina. Nisu ga vidjeli, nisu ga čuli on prenosi samo jedan ili spominje se u jednom hadisu, opće ga ne prenosi. Spominje se u jednom hadisu, opće ga ne prenosi. Kako ćeš porediti njegovo pamćenje kad od njega ništa nije preneseno? Kako ćeš znati šta to ima? Kakva je to materija koju ćeš porediti? Nema je. Znači, ta opaska, kako ćemo znati da je vjerodostojan, ako nema hadisa, to je problematično. Znači, to je problem koji treba riješiti samo za sebe. Ja nisam ovdje spomenuo da mi to rješavamo. To je posao Eh, hadijskih stručnjaka, no međutim ostaje znači pitanje kako ga smatrati vjerodostojnim, jer on nije šta, nije ashab, on je tabin, a tabin može biti povjerljiv, može biti da, da ima, jeli, da ima slabije pamćenje za razliku od, od ashaba koji su svi povjerljivi kod ehlu sunata od džemata. Neki kažu, i u nekim verzijama se navodi da, navodi da je to bio njegov sin koji se zove Vaqid, da je on to rekao, pa kaže imam el-Kurtubi u svome dijelu el-Mufim, to je komentar na muslimom Sahih, kaže a ima on dva sina imao je Vakida imao je Bilala ima on još sinova imao je a, a, Abdurrahmana i on se zove Ebu Abdurrahman to je Ibn Omar imao je sina Salima znači ovaj imao je više imao je više jeli sinova pa kaže imam El Kurtobi, ispravno je da je to bio jedan i drugi i da jedan i drugi da su tako kazali pa je odgojio jednoga i drugoga, odnosno ukorio jednoga i drugoga zbog, znači njihovih, zbog njihovih riječi. Kaže, pa je rekao Bilal. Kaže, pa je prišao Bilal. Ko kaže? Nije spomenuo autor, u ovoj verziji hadisa nije spomenuo. Ko je taj koji prenosi šta je Abdullah ibn Omar uradio? Je moramo znati ko nam prenosi, al tako? Jer ako ne znamo ko nam prenosi, kakva je korist? To je njegov sin Salim. Sin Salim prenosi kako je njegov babo izgradio njegovog brata Bilala ili Vakida po drugoj, po drugoj verziji. Iako islamski učenjaci, braćo, kada govore o e, postupku, imaju tu blaže kriterije nego kada su u pitanju riječi. Kada čovjek kaže, čuo sam nekoga da kaže tako i tako, pa navede citat od tri rečenice. Može li pogriješiti? Može, lahko se može desiti da pogriješi. No, uđutim, kada kaže, vidio sam nekoga da je uradio tako i tako, je li to lakše ili teže pogrešiti? Teže, jer kad nešto čovjek vidi, to ostaje urezano u pamćenje. Ostaje urezano i nije isto vidjeti i čuti. Pa nije bilo isto ni Musao, ali se vam da vidi i čuje kako došlo u hadisu. Kada je čuo šta su uradili, a šta je uradio Samiri, ništa, došao je. Kada je vidio šta je uradio, bacio je, moće pa su se polomili. Pa znači nije isto vidjeti i čuti. Za nije Ibrahim a.s. tražio, rabbi, erini kejfe tuhin meuta. Kale, evo lem tukmin, kale, bela, olakin ne otmejne kalbi. Pokaži mi kako oživljavaš mrtve. Kaže, zar ne vjeruješ? Ma vjerujem Allahu, dragi, vjerujem, no međutim da mi se srce šta smiri, da bi pa je tražio, ali šta je ovdje tražio? Kakvoću kejfe. U arapskom je kejfe kako. Tražio je kakvoću, kako to način kako življavaš. On nije sumnjao u šta u, nego ga je zanimalo kako to se dešava oživljavanje. Pokaži mi kako se dešava, ja nisam ja. Pa je ovo još jedna deređa šta? Znači, e, još jedna deređa u potvrdi da je Ibrahim a.s. znači, bez ikakve sumnje, znači, vjerovao i nije mu to viđenje povećalo njegov iman posebno, osim što je želio da zna šta? način kako se to, način kako se to dešava. Iako kažemo u osnovi se razlikuje, jeli, a, razlikuje se a, viđenje od slušanja. Pa ovdje je rekao Salim kaže, Salim kaže pa je prišao. Znači to govori Salim, sin Abdullaha ibn Omara ibn Khattava. Pa da je to autor pojasnio i da je to stavio, znači da stavio rivajet koji pojašnjava ko je to bio, bilo bi, znači, bilo bi, bila bi predaja jasnija spomen, spomenuti ovdje mesčid. El mesčid mi smo spominjali nekada davno u pogledu mezija. Ako se sjećate, smo govorili da može, može se kazati mesčid, a može sa kesrom mima. Misčid. Mesčid i misčid. No, međutim, poznato je u arapskom jeziku da se kaže mesčid. To je ono što je poznato. A dugo je se predan ovdje el mesađid. To je množina od riječi šta? Me to su džamije. Pa, kako uzvišeni Allah te barak wa ta'ala kaže wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma Allahi ahada i mesdžidi pripadaju Allahu i nemojte pored Allaha nikoga drugog dobiti moliti. No, međutim, mesdžid ili mesadžid je isto od množina od reči mesdžed. A mesdžed su dijelovi tijela sa kojima se čini seđda. Poznati, znači, sedam dijelova tijela sa kojima se čini šta? Sežda kaže se da su to, to su mesčed, a množina je mesađid. Pa to neki tumače kaže, u enel mesađide lillahi i dijelovi sa kojima se čini sežda pripadaju Allahu i nemojte sa njima drugom na seždu padati, ili nemojte drugoga pored njega tim dijelima tijela šta? Molite. Jer je mesađid množina jedne šta i druge riječi, je tako? No međutim, ispravno je prvo mišljenje da se ovdje više misli na mesađid, da su to šta? džamije, da to nisu dijelovi, znači tijela nije od mesčed, nego je od mesčid ili od misčed, ili od a, misčed kako je došlo jeli, po drugom, po drugom privajetu, odnosno kako se ova riječ može izgovoriti. Ovaj hadis jasno ukazuje da je zabranjeno muškarcu da brani svojoj suprugi, ili suprugu da prani ženi da izlazi u džamiju ako zatraži dozvolu za izlazak. Isto tako, ako čovjek ima robkinju, može joj isto tako zabraniti jeli, izlaza kao što može muž svojoj suprugi, no međutim imam neovi kaže da je ova zabrana, da je mekruh ako čovjek zabrani, da to nije, znači da se nalosi na haram, a kaže da je to općenito vezano za sve žene, znači može se zabraniti njima izlazak, onaj koja je staratelj, koja je velija, da može im zabraniti izlazak. U jednoj predaji kod muslima se navodi, kaže se, la temne un nisa, el huruđe ili el mesađidi bil lejl. Nemojte, kaže, braniti svojim ženama da izlaze u džamije po noći. Po noći. samo se spominje općenito, ovdje spominje noć. A za žene je bolje da izlazi po, po noć Bolje da izlazi po noći, jer je noć skrivena, noć je njoj zastor. Noć je zastor ženi. Pa je bolje da izlazi po noći nego po danu, no međutim, hadis je došao općenito i u drugoj verziji se kaže a, koja je došla a, znači kod imama Ahmeda i kod Albezara i drugih sa dobrim lancem prenosilaca i neka iziđu nenamirisane i neka iziđu nenamirisane ako ne bi bio čovjek ili vlasnik ropkinje, a ispune se uvjeti za izlazak, onda bi bio haram zabraniti ženi, kako spominju neki islamski učenjaci, između ostalih imam Eneovi. Došlo je kod imama muslima, vjerodostojno je predaj, znači svakako sve što je kod muslima je vjerodostojno, da je Aisha radijallahu ta'ala naha kazala da vidi poslanik sallallahu alaihi wasallame šta su učinile žene nakon njega zabranio bi im izlazak u džamije. Zabranio bi im izlazak u džamije. Kao što je zabranjen izlazak u džamije ženama Benu Israila. Pa iz ovega hadisa imamo a dvije lijepe koristi, a to je da se žene u vrijeme tabijina ili nakon smrti poslanika su izmijenile. Znači da nije, da se, da islam znači, koji je bio vrijeme poslanika, da je bio najčišći. I sigurno kako odmiču vremena da je islam poprimao boje, da je znači poprimao jeli, ovaj, a, oblike ili, a, ili primjese koje nisu u osnovi od islama. Pa Aisha radi Allahu kaže da poslanik sa osaname vidi kako su i šta su, zabranio bi mi izlazak u džamije. Ako je to vrijedilo za vrijeme Ajše radijallahu ta'ala anha, šta onda da kažemo mi za naše vrijeme? Ponekad, braćo, kada se ovako spominju predaje, imam tabari i kaže šta da mi kažemo za naše vrijeme? A imam tabari i umro 310. hiđarske godine. Pa dolazi imam neovi i kaže, a subhanallah, a šta da mi kažemo za naše vrijeme? 676. hiđarske. Pa dolazi imam sujuti 911. kaže, ako su oni tako govorili, mi kaže nemamo šta da pričamo. Pa šta da mi onda kažemo tek danas u naše vrijeme, a doće i generacije koje će kazati, a oni naši preci u 15. hiljarskom stoljeću oni govorili tako i tako, šta da mi kažemo u naše vrijeme. I tako se to prenosi sa generacije na generaciju, jer se a, vremena se mijenjaju, znači i generacije se mijenjaju i kako god je prema sudnjem danu, biva sve kore i sve teže. Kaže imam Enneovi, ovdje se misli da su žene izmijenile da izlaze u džamiju namirisane i ukrašenom odjećom. Nije više ona čista znači noša, nego ima znači promjene, došla je do, do promjene kod odjeće. Iziđe u džamiju, namiriše se. Ili iziđe u džamiju a, u džilbabu i strukira se sa svih mogućih strana i strukira se i krene u džamiju u nekakvom hijabu. To nema veze sa hijabom. Ste čuli da ima hij, modna revija hijaba? I bolje vam je što niste čuli, mirnije ćete spavati. Modna revija hijaba žene izlaze i predstavljaju to, je, to, je, to su musibeti da nema musibeta nakon njih pa je zabranjeno znači žene da izlazi u hijabu koji je tjesan u hijabu koji je ukrašen namiri se na o tome jer kaže poslanik sallallahu alaihi sallam u hadisu koga bliže vam Nesa ima Mahmed od Ebu Musa Lešarija od poslanika sallallahu alaihi sallam Ejuma imratin ista'taret ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانيه koja se god žena na miriše pa iziđe da prođe pored ljudi da osjeti njen miris, ona je nemoralna, ona je zanija. I kaže mora se vratiti nazad kući u drugom Adisu i da se okupa kao što se kupa od dženabeta pa tek onda da ide u džamiju. Pazi se, posla, posla, žena pošla u džamiju i namirisala se. Posla da, pošla da Allah vrši ibadet, da obavi namaz u džematu, zikri, nije bitno da sluša predavanje namirisala se, mora se vratiti kući i ne vrijedi više ako je miris stavila na ruku da opere taj dio. Nego mora se okupati od, kao što se kupa od dženabeta. Da joj se ukaže znači na grijeh koji je počinila. Pa ti si ovdje namirisala se, a to je vid čega? Ne morala. Idi se vrati kući i okupaj se pa da osjeti kakav je zločin šta. Počinila izlazeći na ulicu namirisala. Pa se mora okupati, jer kad bi se u svojoj kući namirisala za muža i hoće da iziđe napolje, dovoljno je da opere samo mjesto gdje se je šta. Namirisala ako zna da nije došla na drugo mjesto, miris. No međutim, ako bi se namirisala, izišla napolje, kada se vrati kući, mora se kupati. Ne vrijedio i da se šta, da opere taj dio. Mora, znači, osjetiti kakav je grijeh počinila izlazeći na ulicu namirisana. Pa ovdje poslanik sa osanom kaže da je takva žena u propisu nemoralne žene braću u grijehu. Ha. Ne smijemo kazati ženi koja je izišla na ulicu namirisana da je nemoralna u smislu onome klasičnom nemorala, da na njom temamo izvrše vjersku kaznu, da ne. Ona je nemoralna u smislu čega? Grijeha. Ona je nemoralna u smislu, u smislu, jeli, grijeha. I to je, znači, kod žena je os, kod žena je li osnova da borave u svojim kućama, da ne izlaze. Imam kurtu bi spomnio u svome tefsiru u 14. tomu na 181. strani da je Ibn Arabi al Maliki, poznati učenjak, izišao sam, kaže, i obišao hiljadu sela i gradova muslimanski, kaže, pa nisam vidio bolji žena od žena Nabilsa, to je mjesto danas u Palestini današnjoj. Kaže, dolazio sam tu i boravio sam, kaže, izvesno vrijeme u tom mjestu, kaže, nikada nisam ženska vidio osim petkom. Petkom iziđu na džum, vrate se kućama, kaže, do nadmog petka je nemoguće da vidiš šta? Žensko, na ulici. Samo se muškarci vide. Samo se muškarci vide. Pa je znači, kaže, nisam nikada vidio, znači, kaže, da su žene čednije i poštenije, znači, o žena nabrisa. Neka olema kaže da je dozvoljeno zabraniti žene ako je lijepa, koja je mlada, za razliku žene koja je starija, No, međutim, ova razlika nema posebno uporište, jer ko će to odrediti koja žena lijepa, koja žena nije lijepa? Gdje je taj kriterij? Pitajte koju hoćete ženu za sebe, jesi li ti lijepa? Pa druge nisu ništa odnosno na nju. Je najljepša. Svaka je sebi najljepša. I onda, jeli, ukus se razlikuju, muškarac će možda pogledati u jednu ženu, u drugu neće pogledati. Gdje je ta granica? Ko to može odrediti? Kada sam jednom, ovaj, šehu, bilo je nešto, pa sam spomenuo to, kaže, a ima li, kaže, žena da nije lijepa. Tako da je, znači, hadis općenite prirode. Ovim se hadisom dokazuje da je muškarc dozvoljeno da zabrani ženi izlazak iz kuće osim ako traži znači ako, ako, ako traži izona da iziđe. Kada da izona, znači tu je jeli, drugi propis, ako je za džamiju, tada joj ne treba braniti, a ako je izlazak druge prirode, u čemu je koris za nju, za njen dunjaluk i tako dalje, onda se gleda, znači, kakvi su prilike za izlazak. Ovdje je spomenuta džamija zato što je džamija vezana da nije zabra, da je zabranjeno a, njoj ili da nije dozvoljeno zabraniti njoj izlazak. Zbog toga je spomenuta džamija, u protivnom moglo bi spomenuto bilo bilo šta drugo. I u jednoj verziji se spominje kao što smo kazali la temnau ima Allah mesađid Allah. Nemojte braniti Allahovim robkinjama Allahove kuće. Pa je ovaj a, e, a, e, izraz ili ova verzija hadisa ima je e, jača sa stilističke strane. Nemojte braniti a, Allahovim robkinjama šta? Allahove kuće. Je jače nego da se kaže nemojte braniti ženama. Zašto nemojte im braniti Allahove kuće? Zato što su ne Allahove Robkinje u džamiju se ne ide, znači osim po hajru i po i po, i po dobru ili tražeći dobro. Pa je tako, znači, ova verzija jača. U ome hadisu je dokaz da je mu, muškarac odgovoran za svoju, za svoju ženu i za njene izlaske, znači kad izlazi, jer danas ima, ima skupina žena koje su vjernice, no međutim izlaze kada hoće i kako hoće. I samo čovjek dođe kući, nema žene. I što ga pitala, nije, nema je. I kada se vrati, on ne smije čak ni upitati gdje si bila. Sad sretno ako mu kaže kuda je išla, što je oprečno sunnetu. Žena mora pitati, ne smije izlaziti bez pitanja. I ono što se daju oni otvoreni, oni otvorene odrešene ruke, to nije ispravno. Ima ona, ima otvorenu dozvolu. Kad god hoće da sebi iskoristi bonus, ona iskoristi. To nije ispravno. Jer žena često zna, znači, određenu stvar smatra treba da iziđe i tako dalje, možda joj nije nužda da izlazi, Pa onda, i kad treba i kada ne treba, ima otvorenu dozvolu, nego treba da pita za izlazak. U ome hadisu isto dokaz da je čovjek odgovore za svoju kćerku dok je kod njega. A kada se uda da odgovornost prelazi na, na muža. Da odgovornost prelazi na muža, pa je nakon udaje ovaj riječ muža iznad riječi babe. Svakako je da nema u tome ništa što se kosi sa, sa šerijatom. Imam Ebu Nuaim bileži u svom djelu Lihilije od Fatime radi Allah talanha da je pitana šta je najbolje za ženu pa je, reka, e, pa je rekla najbolje da je ljudi ne vide i da ona ne vidi ljude. Znači da boravi u svojoj, da boravi u svojoj kući. A, no međutim, kada je šeh Albani da ova predaja, da ova predaja a, slaba, da nije, da nije vjerodostojna. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى I boravite u svojim kućama, nemojte se razgoličavati kao što su to paganke učinile. Pa je osnova ženi znači da boravi u svojoj kući i čak je njen namaz u njenoj kući bolji od namaza šta? U džamiji. Pa žena koja živi u Mekke, pored Kjabe, 50 metara, bolje je da klanja u svojoj kući nego u Kjabe, nego u Al-Mesjidul Haram. nego u poslanikovoj sa osam džami. Namaz u njenoj kući je šta? bolji. Namaz u njenoj kući je bolji. Svakako žena kada izlazi, znači mora se uzeti obzir šerijatska nošnja, jer, jer je poslanik sallallahu alaihi sallam rekao da će biti žene kjasijatu narijat, obučene, a otkrivene. Ili obučene, a gole. Tako je došlo. Obučene, obučena je prozirnim, pa je ona kao slika pokrivena. Ali u stvarnosti je šta? Otkrivena. Jer ona nije pokrivena šerijetskim hijabom. Nije pokrivena šta? Šerijetskim hijabom. Pa se smatra u tom slučaju otkriveno. Pa je ona a, ovaj, a, kao slika biva pokrivena, no međutim u stvarnosti ona je otkrivena, pa zato kaže poslanik sa osrame, ili je obuka nešto što je tijes. Pokrila se, ali opet nije šerijetski, nego je pokrila se, znači samo jezički. A to opet šta? Ne može proći, nego mora biti, znači, to šerijetsko, šerijetsko pokrivanje. Ovo je govorio znači kada žena izlazi napolje, kada ima potrebu. Protivnom, mislim da danas ima pretjerivanja, kada su pitanje vjernice, izlazak napolje. Ima pretjerivanje. I sa strane muškaraca, slimana i sa strane žena. Pa čovjek, slobodan, ništa ne radi, može uraditi poslovno, međutim žena ide i u državne ustanove, i potpisuje, i dogovara, i ugovara, i predaje, i diže, i on samo sjedi. To nije njen posao, to je tvoj posao da radiš. I nije njeno da izlazi i tamo da se sa muškarcima ovaj razglaba i da, da, da se ovaj dogovara, nego je to tvoj posao da ti to uradiš. Ona to radi samo kada ti zaista nikakve mogućnosti nemaš. Kod muslima ima predaja od Ebu Sejda Lohudrija. Kaže, bili smo sa poslanikom sa Osalama na Hendeku. I tu je sa nama bio jedan mladić. Čovjek koji je oženio se jeli, na novo, pa je tražio od poslanika sa osaname u podne da ide kući. Da ide kod, kod Hanume, kod mlade. Pa mu je poslanik sa osaname dozvoljavao. Pa mu kaže, uzmi sa sobom koplje, ja se bojim, kaže da, da ti neko odbenu kurezle ne nanese kako št, zlo. Pa uzme sa sobom koplje. Pa kada je došao jednog dana kući, vidi ženu na napolju da stoji ispred vrata. Pa je uzeo koplje da je ubije. Da baci koplje da je ubije namak kaže se, pogodila ga ljubomora. Što ćeš ti na vratima? što ćeš ti na pijaci. Što ćeš ti u robnoj kući? Nego što ćeš ti na vratima? Tvoje mjesto iza vrata, zatvoreni svakako. A nije na polju. Pa je digao da je ubije, pa kaže, sačekaj Allahov robe. Polako, kaže, pitaj što me je isteralo na polju. Ali pogledajte, kada je nije znači pitao, kada je ljubomora u pitanju, šta? Zar nije poslanik sa osrame pitan, ako bi čovjek našao svoju ženu sa drugim čovjekom. Da li da je ubije, kaže ne. Pa kaže sad Ibn Bade, Allahu poslaniče. Da nađem njih jedno sa drugim, jeli? I da tražim se, ma vallahi, kaže, ja bih nije natakao jedno i drugo na srlju. Pa kaže poslani sa osam, da se čudite ljubomori sada. Ja sam, kaže, ljubomorniji od njega, Allah je ljubomorniji od mene. Hoće kazati poslani ja sam rekao nešto. I je li ovdje sad kontrirao Jeste, jasno. Kaže, ne, ne može. Ma kaže, ja bi ni... Jer, braći, ovdje je čovjek mimo sebe, van sebe. Pa ga poslanik nije ukorio zbog čega? Zbog žestoke ljubomore, jer je ljubomora stvar koju čovjek nosi u duši i ponekad ne može vladati sa njom. Ha. Ne može vladati kada se nešto desi, ne može čovjek vladati sa tom ljubomorom, pa je tako bilo s ovim mladićem ovaj koji je dolazio e, sa poslanikom za na Hendek i tako je bilo isto sa Sadom, pa je poslanik za rekao, ti sad jesi ljubomoran, ali ja sam ljubornije od tebe ljubomorni, ali ja poznajem Allahove granice i moja ljubomora je šerijetska, a tvoja je prešla šta šerijetsku granicu. Pa je zato, braćo, bitno oko čovjeka da bude, da nema da nisu kod njega osjećaj, nego da je da šerijetske granice. Da su šerijetske granice. Pa mi ne, mi ne volimo poslanika Muhameda s.a.v. zato što je on Muhammed ibn Abdullah od Kurešija. Ne volimo ga zato, nego ga volimo zato što je šta? Allahov poslanik, zato što je došao sa poslanicom da nam prenese da nas pouči i da uputi ljude haj, ka hajru i ka dobru. Pa je to je, to je šerijatska ljubav. Onda u protivnom čovjeka koja emotivno bude volio, volit će svega i svačega. Pa mu je kazala Allahov robe, vidi šta me je istralo na polje. Pa je ušao u kuću pa je vidio zmiju veliku. Pa je uzeo i uboj, probao je kopljem i iznio je napolje, no međutim zmija se okrenula i uhvatila ga i ne zna se koje je prije preselilo on ili ta zmija. Udavila ga. Pa su kazali to poslaniku Salosanem, pa kaže, a kaže u Medini, imaju, kaže, žini koji su primili islam, kaže, pa kada neko od vas nađe zmiju, neka traži od nje tri dana da izađe, pa ako ne izađe nakon toga, ako vidi da je ubije, neka je ubije. No međutim, neka traži dozvolu šta da je izađe. Ovo ima muslim spomenuo u svome eh, sahihu u poglavlju ubijanje zmija. Ovaj, znači, ovaj hadis vidimo znači kolika je bila ljubomora kod ashaba i kako su znači pazili čak znači da žena ne izlazi ni na dovratke, no međutim vremena se mijenjaju, wala haula wala kuvvete illa billah. Ovdje je Bilal a, rekao svome babi, zabranit ćemo im, pa je Abdullah ibn Omar osudio riječ svoga, osudio riječ svoga sina, zato što je kazao suprot, suprotno sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve i iz ovoga hadisa Islamski učenjaci uzimaju dokaz da je dužnost roditelju da odgaja svoje dijete. I da ga poučava. I kada uradi suprotan postupak, da ga šta? Da ga ukori. Da ga ukori. Znači zbog postupka koga je uradio. Jer ovdje kada je bila rekao Wallahi ćemo im zabraniti. To nije rekao što je htio da kaže suprotno onome što je rekao Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nego je rekao iz ljubomore. No međutim ova ljubomora nije bila šta? Šerijetska. A Abdullah ibn Omar ga je izgrdio koji je bio, ovaj, koliko je god ovaj bio ljubomoran na žene, toliko je Abdullah bio ljubomoran na štana, na sunnet poslanika, sa pa ga je izgrdio. Pa je ab, e, poznavanje i razumijevanje hadisa od Abdullah ibn Omara bilo kudi kamo jače nego od njegovog šta. I pogledajte kolika je razlika između babe i sina. Otec tabin u razumijevanju hadisa. Kolika je odlika shaba nad, nad tabinima. Pa je znači bio poseban ljubomoran. I tako je bila u Lema. Ima mali kada bi mu neko došao i pita ga za određenu stvar, došao bi kući njegovi pa bi poslao nekoga u svoje porice kaže pita ga, hoće li fetku šerijetsku, halal haram, ili hoće hadise. Pa ako bi rekao, hoće fetvu, izišao bi rekao bi fetvu i vratio se nazad. A ako bi kazali, on želi da mu pričaš hadise od poslanika Salala Ostaneme, je li sa lancima prenosilaca, onda bi ušao u svoju kuću, uzeo abdest, namirisao se, obukao najljepšu odjeću i nakon toga izišao da govori hadise poslanika Salala Ostaneme i ne bi spominjao hadise ni ime poslanika Salala Ostaneme osim na punoj šta, čistoći. Pa su tu znači pravili, pa su tu pravili razliku da im se Allah smiluje svima. Pa je ome hadisu znači dokaz da ne smije niko dati prednost nekome nad riječima Allaha te barek potala, niti riječima poslanika sa osam, niti da se stavlja ispred Allaha za uđel i poslanika, ali i sratu osram. Ja, ejuha, ladine, amen, la tu kad ima bene i reglahi u rasule. Nemojte vi, jeli, ovaj, sa svojim govorom, staviti svoj govor ispred govora a, Allaha te barek potala i njegovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. I ome hadisu je dokaz da je smatranje nečega lijepim ili pogrdnim dobrim ili pokuđenim, čisto znači šerijatsko pitanje. To je et tahsin od takbih, poznato je u šerijetu, smatra nečega lijepim ili pogrdnim. To biva šerijetska stvar. To biva šta? Šerijatska stvar. Pa ako je šerijat kazao da nešto da je lijepo, to je lijepo kako god da bilo. Ako je šerijat kazao da nešto ne valja, to ne valja kako god da bilo. Šerijat je kazao da je alkohol bolest. Nema više toga ko može doći i kazati ne, alkohol je lijep, u njemu ima hajra, alkohol je... Nema toga. Šarijet je kazao da on ne valja. I da je Allah žalno rekao, kad se ni buhu i odreknite ga se u svakom pogledu. Znači u njemu nikakvog hajda nema. Nema više tog čovjeka, znalca, koji može doći kazati, ne, ne, pa alkohol i da napravi od alkohola da je to nešto lijepo. Ako je to širijet pogrdio. A isto tako, ako je širijet nešto pohvalio, nema više tog, Šerijat je pohvalio Ebu Bekru Omer. Koliko se god ljudi trudili da pričaju Ebu Bekru Omeru, Ne mogu im naškoditi, jer je šarijet pohvalio. I nema, znači, tu čovjekova duša, njegove emocije nemaju nikakvog, nemaju nikakvog udjela. Neki učenjaci iz ovoga hadisa zaključuju iz ove predaje da i da analogija ima prijednost nad pojedinačnim hadisima. Ovo je pitanje vezano znači za islamsku metodologiju sulfik, da analogija ima prednost nad pojedinačnim štafom hadisma. Jer kada je došao do Abdullaha, ovaj hadis pojedinačan, jeli, ahad, on je šta? Dao prednost svome razumu nad hadis. No, međutim, ispravno je da se hadisi poslanika sa osnovne moraju prihvatiti i da tu nema znači, da tu nema znači, nik, tu ne, nemaju tu izbora i da ne mogu znači oni ništa mijenjati, niti mogu jednostavno dati prednost svome razumu nad a, vjerodostavnim predajama od poslanika sallallahu alaihi wasallam. I iz ovoga hadisa neki učenjaci zaključuju da je čovjeku zabranjeno ili da mu nije dozvoljeno zabraniti svojoj suprugi da obavi hađ. Kako to zaključujemo? Ako je zabranjeno mu da joj zabrani izlazak u džamiju, je li mu dozvoljeno da joj zabrani izlazak na hađ? Hađ je preći. Min babi eula, to je ono preće. Ako je ovo zabranjeno, onda je za, stepen zabrane veći po pitanju šta? Hadža ne smije je braniti, znači izlazak na hadž. I to je jedno mišljenje kod šafijske pravne škole, iako je kod njih jače da muž može zabraniti žene odlazak na hadž. I to dokazuju hadisom koga bliži imam Bejhefi od Abdullaha ibn Omara u kome se kaže da je poslanik s.a.v. rekao ne se leha enten palika illa bi izni bi izni za uđiha. Nema pravo da iziđe na hađ osim njegovim izunom. Znači ako je zabrani nema šta pravo da izađe. No međutim ovaj hadis je daiv. Ovaj hadis je daif kojim dokazuju šafijski pravnici, no međutim vi znate da je sunen Bejhakija da je bio šta? Bejhakija je bio šafija, pa je sunen Bejhakija, tu je ovaj ima posebno mjesto, pa su ovaj hadis, no međutim hadis nije vjerodostojan, ispravno je da muž ne smije zabraniti ženi odlazak na hađ i da je to ne može zabraniti, a ako je on, ako je on jedini mahrem pa je ne bude tio uzeti, znači, ili povesti je na hađ da bude kao mahrem, onda odgovornost spada na njega, no međutim nema joj pravo zabraniti izlazak na hađ E, i jer je to Allah te barzala propisao kako muškarcima tako ženama i nema pokornosti i nema pokornosti robu u nepokornosti u nepokornosti stvoritelju ovo je dakle ono od propisa što se spominje e, vezano za hadis koga nam prenosi Abdullah ibn Omar poslanika sallallahu alejhi ve da je zabranio ženama da je zabranio znači muškarcima da spriječavaju žene da odlaze u džamije ako se svakako ispune uvjeti koji su svakako neminovni da se ispune e, u tome da žena pri tome izlasku da nije znači ostavila svoje obaveze koje je duža prema mužu i prema porodici i da je siguran put za njen izlazak i da odlasku u džamiju nema znači štete jer ponekad možda u nekim džamijama žena se iskupe pa čine stvari koje su zabranjene možda ima vibeta, možda ima nemimeta možda se poučavaju stvarima koje nisu ispravne Možda muž zna ako ženu pošalje u džamiju da ima vraćarki koje poučavaju, na primjer, sihru. Primjer radi. Pa je može zabraniti. Jer to nisu šartovi ispunjeni, imaju prepreke. Ali ako se ispune znači šarijatski šartovi, onda muž ne treba braniti svoju ženi odlazak u džamiju, jer u džamiji nije ništa nego hajr. I poslanik sa kaže, najdraže kuće su Allahu i najdraža mjesta su Allahu džamije, a naj, najmrža mjesta su Allahu pijace. Molim Allaha te bareka da poveća našu ljubav prema džamijama i da veže naša srca za džamije i da nas proživi na sudnjem danu u društvu sa onom skupinom čija su srca vezana za džamije. Allahu Teala alam. Wa sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa barak Allah. رقف الطفل وحده والليالي Studio Kevser Pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija Ili na web portalu www.kevser-linz.com show.